13. nodaļa. Gāja dienas, pēc pavasara atsteidzās vasara, iestājās silts laiks un uznāca lietus – Dienām un naktīm tas gāzās lejā pār mežu un atzēries valgumu, mešs, jo tik svaigs un zaļš, kāds nekad nebija redzēts. Kad lieta rimās un atkal parādījās saule, mešs vasaras siltumā kūpēja. Un ruņai bija jāpavaicā birkam, kā viņš domājot, vai tik labas smaržas maz esot citos mežos uz pasaules. Birks atteica, ka pēc viņa domām nesot viss. Lījas brūce jau labi sen kā bija sadzījusi. Viņi bija palaiduši ķēvi vaļā un nu tā atkal dzīvoja pie saviem savvaļas zirgiem. Bet pienu viņi no tās tomēr dabūja. Lijas bars pa vakariem mēdz uzturēties labi tuvu alai, un katru vakaru Roņi ar birku gāja mežā un to sauca. Viņa iezviegdamās atbildēja, tā paziņodam, kur atrodas, jo labprāt gribēja, ka viņu slauc. Arī pārējie bara zirga drīz pārstāja baidīties no cilvēku bērniem. Kad Liju slauca, tie dažkārt zinkārīgi pienāca klāt, neko tik savādi tie vēl nebija redzējuši. Rakars un trakuls nāca bieži un bija tik tuvu, ka Lija atglauda aucis un mēģināja tiem iekost, bet zirga par to nelikās ne zinas. Delverīgi tie turpināja grūstīt viens otru un taisīt mežonīgus lēcienus, jo bija taču jauni un gribēja rotaļāties. Un tad piepeši tie metās auļot un pazust mežā. Bet nākamajā vakarā tie atkal bija klāt. Nu, jau ar tiem varēja parunāties, beidzot tie ļāva pat sevi noglaudīt. Roņi un Birgs glaudītos ilgi, un likās, ka zirdziņiem tas tīri vai patīk. Tomēr viņu acīs visu laiku varēja lasīt nebēdnību, it kā viņi gribētu teikt, mūs jūs neapmānīsiet. Bet kādu vakaru Roņa sacīja, ja es esmu teikusi, ka jāšu, tad arī jāšu. Bija birka kārtas laukt, un rakars un trakulis stāvēja cieši līdzās un skatījās. Vai tu dzirdēji, ko es sacīju? To viņa prasīja rakarim un piepeši ieķērusies tam krēpēs uzleca zirgam mugurā. Tas nosvieda roņu uz zemē, bet ne tik ātri kā iepriekšējo reizi. Nu jau roņa bija sagatavojusies un zināja viņas tiķi. Rakarim ilgi nācās cīkstēties līdz tika no roņas vaļā, taču beidzot tas izdevās un ar niknu bļāvienu viņu novēlās uz zemes. Roņa piecēlās nedaudz savainot un braucīja savus jēlos elkoņus. Rakaris tu esi un paliksi, viņa teica, bet vēlreiz es tikšu tev klāt un to viņi izdarīja. Katru vakaru pēc slaukšanas abi Roņi un Birks mēģināja iemācīt rakarim un trakulim smalkāku uzvešanos. Bet šādus nezvērs nespēja izdīdīt nekāda mācība, un kad Roņa bija nosviesta zemē pietiekam daudz reižu, viņa sacīja, nu man vairs nav nevienas vietiņas, kas nebūtu sadauzīta un nesāpētu. Roņa iebukņīja rakari, un tā ir tava vaina, tu, mēslu vabola bet rakars stāvēja tin mierīgi un izskatījās gaužām apmierināts ar sevi. Roņa redzēja Birku cīnāmies ar trakuli. Tas bija tikpat nejauks kā rakars, bet Birks bija stiprs un turējās zirgam mugurā. Jā, nu dien, mugurā viņš turējās, līdz trakulim apnika un tas padevās. Skaties, Roņa! Birks sauc. Viņš stāv mierīgi! Trakulis satraukts zviedza, bet stāvēja mierīgi. Un Birks to glaudīja un slavēja bez mēra tā, ka Roņai beidzot vajadzēja pateikt, kā nākas. Sirds dziļumos viņš ir mēslavā bola, arī viņš, tu to zini. Roņu kaitināja tas, ka Birks spēja savaldīt traku, kad viņa pati netika galā ar rakaru. Un vēl vairāk viņa kaitināja tas, ka turpmākos vakarus Birks ļāva Roņai slaukt vienai, un viņa turpēja uz ceļiem un slauca, kamēr viņš, trakuļa mugurā, sīkiem riksīšiem, jādalē viņai apkārt, lai tikai palielītos, kāds Birks ir zirgu puisis. Vai nu ar vai bez zilumiem, Roņa beidzot teica, pagaidi tik, līdz būšu beigusi slaukt, tad tikai būs jāšana. Un tā notika. Tur, nekā nenojausdams staigāja rakars, un piepeši viņam mugurā atkal bija Roņa. To viņš negribēja un metās pilnos auļos, lai nosviestu Roņu zemē, bet bija nobijies un sarūktināts, kad manī, ka tas nav izdarāms. Nē, šoreiz tas nenotiks, tā Roņa bija nolēmusi. Stingri viņa ieķērās tā krēpēs, Ar ceļiem piespiedās pie zirga un palika sēžam zirga mugurā. Tas iejoņoja taisni mežā tā, ka egļu un priežu zari sitās roņai grausīm. Tas sāka auļot, un roņa izbailēs kliedza – palīgā! Tas aizies kā divi deviņi palīgā! Bet rakars bija pavisam zaudējis jēgu. Viņš drāzās, it kā gribētu pārauties pušu, un roņa gaidīja, ka kuru katru brīdi viņa novalsies un lauzīs kaklu. Tad birks uz trakuļa drāzās roņai pakaļ. Šim zirgam nebija līdzīga ātra rikšotāja. Drīz viņš bija blakus un jau garām rakarim. Tad birks to spēcīgi satvēra. Rakarim, kas bija drāzies pilnos augļos, vajadzēja apstāties, un pa pusē uz galvas roņi pārlidoja tam gandrīz pāri. Bet viņa ieķērās cieši krēpēs un atkal izsnaisnojās, un rakars apvainots stāvēja. Nu viņš bija iztrakojies. No viņa pilēja putas, un viņš trīcēja pie visām miesām. Bet roņa glaudīja, un bez mēra slavēja zirgu, ka viņš tik labi skrējis, un tas viņu nomierināja. Lai gan taisnību sakot, tev vajadzētu sadot pa kaklu, Roņa teica. Tas ir brīnums, ka es vēl esmu dzīva. Vēl lielāks brīnums ir tas, ka mēs jājam. Birks sacīja, skaties, nu tie abi nezvēri beidzot zina, kā tas ir un kurš te ir noteicējis. Lēnā riksī viņa aizjāja atpakaļ pie līs, paņēma pienu un atstāja rakaru un trakulu draiskojamies savā nodabā un vilkās uz mājām uz savu alu. Dirk, Roņie jautājās, vai tu esi pamanījis, ka tagad Lija dod mazāk piena? Jā. Viņa laikam gaida jaunu kumeļu, Birks domāja, un tad viņa pārstās dot pienu pavisam. Un mums atkal būs jādzer avota ūdens, Roņa teica, un bez maizes mums arī drīz būs jādzīvo. Milti, kas Roņai bija līdz no mājām, bija beigušies, Viņi bija izcepuši pēdējos cietos sausās maizes rituļus uz sakarsētajiem akmeņiem alas priekšā. Vēl alā maize bija, bet drīz viņa būs pavisam bez tās. Tomēr badā viņiem dzīvot nevajadzēs. Mežā bija daudz ezeriņu, kas pilna ar zivīm. Arī meža putni te bija cik uziet. Ja draudēs bats, tad kādu rubeni vai mēdni jau viņi ar cilpu alažu varēs notvert. Roņa vāca ēdamas zālītes un zaļās lapas. To viņai bija iemācījusi lūvis. Un bija ienākušās meža zemenes. Sarkanas tās pa pilnām spīdēja visapkārt, pie vējīgās tiem kokiem. Drīz arī mellenes būs gatavas. Nē, badoties mums nevajadzēs, Roņa sacīja, bet pirmā diena bez maizes un piena tā man nepatiks. Un šī diena pienāca ātrāk, nekā viņi bija gaidījuši. Zināms, Lija vakaros uzticīgi atbildēja viņu saucieniem, bet tai vairs nepatika, ka to slauc. To varēja manīt. Beidzot, Roņa izslauc vairs tikai pāris lāšu, un ar to Lija gribēja sacīt, ka nu ir diezgan. Tad Roņa saņēma ķēvis galvu rokās un ieskatījās viņa acīs. Paldies tev, Lija, par šo te laiku. Nākamvasar tev būs jauns kumeliņš, vai tu to zini? Un tev atkal būs piens, un to dabūs tavs kumeliņš, nevis mēs. Roņa glaudīja ķēvi. Viņa gribējās ticēt, ka Lija ir sapratusi viņas vārdus. Viņa teica Birkam, Pasaka arī tu paldies. Un mm. Birks pateicās. Ilgi viņi palika pie ķēvis, un kad viņi to atstāja, Līja panācās kādu gabaliņu līdzi gaišajā vasaras naktī. Bija gandrīz vai tā, it kā viņa saprast, ka nu ir beidzies tas brīnumainais, ko viņa bija piedzīvojusi, un kas nepavisam nelīdzinājās viņas īstajai sauvaļas zirga dzīvei. Mazie cilvēciņi, kas bija radījuši šo brīnumu, tagad posās no viņas prom, Ģēve brīdi stāvēja un noskatījās tiem pakaļ, līdz tie nozuda starp eglēm. Tad Līja atgriezās savā barā. Jādami viņi dažreiz vakaros redzēja ķēvi, un ja viņi to pasauc vārdā, Līja par atbildi iezviedzās, bet nekad neatstāja baru, lai nāktu pie viņiem. Savaļas zirgs bija Līja, un par mājas zirgu nekad nekļūs. Bet rakars un trakuls ieraudzījuši roņi un birku tūdaļ aulekšoja pretī – Nu, viņi nezināja nekā jaukāk, kā vien auļojot sacensties, katrs ar savu jātnieku mugurā. Un Roņai ar Birku bija liels apmierinājums par saviem garajiem jāieniem krustu šķērsu pa mežu. Bet kādu vakar viņiem dzinās pakaļ mežonīga harpija. Zirgi no bailēm bija kā bez atmaņas. Tie neļāvās vairs valdīties, ne apstāties, un Roņai ar Birku nekas cits neatlika, kā liekt nost un ļaut zirgiem skriet. Bez jātnieka zirgiem nav ko baidīties. Tie bija cilvēki, kurus mežonīgās harpijas neieredzēja un gribēja notvert nevis meža dzīvnieki. Bet roņē ar birku pat laban draudēja briesmas. Pārbijušies, viņi metās katrs uz savu pusi. Abus divus harpiju nevarēja notvert, bet viņi zināja, ka tā savā muļķībā to mēģinās, un tas bija viņa glābiņš. Kamēr harpija dzināja birku, roņa paguva aizskriet. Grūtāk bija birkam, bet kad harpija saniknot lūkojās, kur palikusi roņa, un uz īsi mirkli birku aizmirs, viņš aši noslēpās aiz pāris lieliem klints bluķiem. Tur viņš ilgi sēdēja un gaidīja, ka kuru katru brīdi harpī viņa atkal atradīs. Taču ar mežonīgām harpijām bija tā, ko viņas nevarēja saskatīt, tā nemaz nebija. Nu vairs nebija neviena no cilvēku dzimtas, kam viņa varētu izskrāpēt acis, un viņa niknumā aizlaidās uz kalniem, lai pavēstītu to visām savām cietsirdīgajām māsām. Birks redzēja harpiju nozūdam, un, kad bija droši, ka tā neatgriezīsies, viņš pasauca Roņu. Un Roņa izlīd no savas paslēptuves zem eglas, un aiz prieka par savu izglābšanos abi sāka dancot. Kāda laime, ka nevienu no viņiem mežonīgās harpijas nav saplosījušas, nedz arī aiznesušas uz kalnu alām mūža ieslodzījumā. Matisa mežā nekad nedrīkst baidīties, Roņa sacīja, bet ja tev gar ausīm švīkstinās mežonīgās harpijas, tad nebaidīties ir grūti. Rakar un trakuli nekur neredzēja, un tāpēc viņiem vajadzēja kājām iet garo ceļu uz mājām, uz lāčalu. Bet es varu soļaut kaut visu nakti, ja vien man ir miers no mežonīgajām harpijām, Birks teica. Un viņi gāja cauri mežam. Viņi turēja viens otru roku un daudz runāja, pēc visām izbailēm būdami priecīgi un satraukti. Bija jau sācis krēslot, iestājās skaists vasaras vakars, un viņi sprieda, cik gan viss ir brīnišķīgs pat tad, ja uz pasaules dzīvo mežonīgās harpijas. Cik jauki ir dzīvot mežā, brīvībā, tik labu dienu kā nakti, zem saules, mēnesis un zvaigznēm un gada laiku mierīgajā ritumā, pavasarī, kas tikko bija aizgājis, un vasarā, kas bija pašā plaukumā, un rudenī, kas drīz nāks, bet ziemu Roņi ieteicās un apklusa. Viņi ieraudzīja rumpainīšus un putu troļļus un pelēkos mošķuļus, kas trinās apkārt un zinkārīgi lūrēja, taiz akmeņiem, taiz eglēm, tumsas radības, Roņa sacīja. Tas mierīgi pārlaiž arī ziemu. Tad viņa atkal apklusa. Māšau, pašlaik ir vasara. Birks atgādināja. Un Roņa, protams, jūta, ka tā tāda ir. Šo vasaru gan es paturēšu atmiņā, cik ilgi vien dzīvošu, viņa teica. Birks pavērās visapkārt krēslainajā mežā, un viņam metās savādi ap dūšu. Viņš nesaprata, kāpēc. Nesaprata, ka vieglos meldza krūtīs rada vasaras skaistums un miers, nekas cits. Šo vasaru viņš ierunājās un paskatījās uz roņu. Jā, šo vasaru es nesāču sevī līdz mūža galam, to es zinu. Tad viņi pārnāca mājās, Lāčelā, un uz laukumiņa alas priekšā sēdēja mazais klipens un gaidīja.